Paidarion ta heos poieson kai aron ta sabana e peide lousa stai celo kai udei estin hode ton paidarion ton adelfon ton philon ton doulon dia ti ebradunes hopu se epemsa ti epraxas pantakalos edoken moi epistolen cae hopu estin? Uc estin hode? Hode estin. Dos auten hina cae ido ti moi egrapsen. Uden soi eipen? Uden